sam phu tha sa bật ni นหมุนเสียวิตคนก็คือคาบ่ต่างกันพอดีมีทั้งมีทั้งไงหน่อยก็ตายเดี๋ยวก็เกิดยุ่มเอ่ยยุ่มบ่ปัสเสริทอก่อยหากยืงยงอยู่บ่ไว้ เกิดมาแล้วก็ได้เขี่ยวคุณสารพาดมีแต่เนื้อคอยขาแต่ละวันบ่มีเวรนะเป็นน้ำกดกำจางบ่มีทาง สิลบเดีกโลก คักล้อนหลอกลอยหลงเสือตั้งแต่ไร ไทยผู้ใจบ่เตือนบ่หูหอมของธรรมบ่มีเส้นบ่มีทางอันภาวนาไว้ยอมจางน้ำตัวไหนตกไปในทางตำน้ำแต่ความเหลือนออนสีมาเข่าอันใส่ตัว องค์ผู้ทเอยตนผู้เป็นปลาดแห่งโลกา ได้เห็นสัจธรรมสีประการจริงแจ้ง เพิ่นจังยังไปเขานิลพันพ้นดานได้บรรดูมาขยันบ่วญเวียนเกลือกว่าบ่มองมัวแต่ยังได้ ฟังเบิ้งเลือน้องอายพ่อเด้อแม่สาธุสนมุดทุกคนที่มาฟังให้เบิกบานก็ใจสางหวังไปเนาโนนคาง สวรรค์ทองเทวโลกขามโอคะสงสารตาม สมเด็จพุทธเจ้า บ่เมามัวแต่ยังใด พุทธองค์เพิ่นกล่าวไว้หูหอมมาคาทางสร้างความหวังให้กลายเป็นความจริงได้ดังใจประสงค์เจ้าเพิ่นหากว่าการที่คนเน่านั้น ยังเวียนตายเวียนเกิดแล้วก็เจ็บแก่เท่านั้นเป็นด้วยเหตุนั้นได้ พุทธองค์เพิ่นก้าไว้ว่าเป็นเพราะตัณหายุ่มมือมันนำคาน้ำคองจองดึงบ่มีแล้ว ตัวตั้งหานี่แล้วเป็นกกกอกกกศาสตร์มวนนักปาดเพิ่นก้าวท่วงวางอันนี้บ่ดีนอกจากนี้ก็ได้แก้กงกรรมมันคอยนำคอยคองจองดึงบ่มีแล้ว คือหลังแก้วก่อฟันมานี่ลาเสื้อขาวเนาใส่ขอผูกไว้คันฟังแล้วยินตองนี่ละพวกพี่น้องพ่อและแม่สาธุสนมุดทุกคนที่มาฟังให้จื้อจำเอาไว้ ใครเป็นขอคติก่อนบันบอนเป็นคำสอนฝากต้นในจิตน้อมก็กุศลผู้ที่หวังอยากพ้นให้สร้างกอบารมีแน่เนื้อทำความดีให้เป็นเทือน แก่ตนเอาไว้ภายผู้ทำบุญไว้ จิตใจสิกาแกนแห่งพระลาสิทรงให้ บัดย้ำเจ้านั้นหังหายหอดย้ำเมียโยกยายมรณะรับส่วนอาศัยบุญนั้นสู้สักสู่สาวรรค์เมืองฝัน ผู้บ่มีพลาอยู่สู้น้ำกะลำบากยากครอบครัวบ่อยากสร้าง นั่นแปลงทางก็กุศลสร้างความดีจังสิสามารถพ้นนั่นจากฝ่ายอบายภูมิพอสิมองเห็นผลภาคคดีโดยแม่ง เสิญเจ้าแลงทางไว้ขันสนใจให้ละบาปทราบกันนี้อยู่ทั่วหน้างันไหนหน้าสิ่งที่ควร บุญนี้นั้นมันฮักเดียเลิดดวน ควรสีไฟกะทำกัน ส่วนบาปกรรมนั้นควรละยาสีบุญเวียนกวน มัวแต่หลงเพื่นดินที่เสียใจแล้วโอ้อาขาวเมื่อไปบ่ได้แสนเสียงให้กับป่วยกัน ด้วยเหตุนั้นอาตมาขอยังเชินโยมทุกท่านจงต้องอ่านหาวิธีสร้างความดีเอาบุญก็กุศลเสริมสร้าง ให้เป็นทางสู่คำนำเผาให้มุมฟัง เนียพานังปารมังสุขังคือความสุขกันเลิศลำทำพระเจ้าที่พินสอนนั้นดอกนาสัทธา จังว่าไหนมือนี้เจ้าภาพทานได้ตกแต่งกองอัฐาคำว่าอัถานั้นภาษาบาลีเว้าภาษาลาวแปลว่าแปด แปดอย่างของครบทวนควรหาไว้คู่ส่วนนะบริขารแปดอย่างนั้นมีภาษีเด็กสามนำหนึ่งเนื้อสัทยคอยหามาพร้อม คอยสั่งหอมเสียนูตามบรมมาคูพระคูทานทะแหลงก้าว เปลี่ยนมุนเนตั้งแต่เข้าปีดกอ่างในอ่างนูอาตมาขอบอกโยมไม่หาผู้ผ่าสีอย่างนั้นคืออย่าง หนึ่งเม่นผ่าสังฆาสองเม่นผ่าสบงสามผ่าคุ้มของไก่สี่เม่นผ่าบาดแนวได้ห่อพันคิงไว้ เด็กสามในคำเพียงหนึ่งสำคัญก็คือบาดีแม่เอ้ยสองเข็มเหยียบปากเแซวหอยสามนั้นแม่นมีดดำ ส่วนว่าน้ำหนึ่งนั้น คือว่าแนวกองน้ำเดือว่าแนวตองน้ำก่อนสิลืมยังสันสิ่งสำคัญควรมีครบจังคอยเป็นอาถาใดมีพระลากุศลให้หน่อยเนื้อลายย้ำเจ้าเตงผู้สร้างแป่งตั้งแต่เขาฟังสิเว้าเล่าสู่ฟัง ว่าเรื่องสร้างกองรัฐาเมนเศรษฐีหาตัวสาเป็นผู้กระทำสร้างแต่ปังหลังขังก้อนเทศสิเว้าหลอนอ่อนเพิ่นสอนไว้ให้เจือเอา เศรษฐีหาตัวสาเป็นคนสร้างตั้งแต่เขาปฐมเอกแต่ว่าที่สร้างอยู่เมืองสาวัตถีบอนพระโคเพเนเอาอย่างในตอนนั้นเศรษฐีปุ่นแปลงสร้างทางวงสาคณะญาตินีหลักฐานบ่งบอกไว้สมัยครั้งพุทธกาล แต่สมัยบุหันพลยังสมบูรณ์คู่สุยานเศรษฐีทาน ทอดสาง แต่ปางนั้นเพิ่นก้่าวมาตกมาหอดเดียวนี้นาเฮาสั่งก่อบ่ไรลลา เบาบอนพ้นผ่าลาเพิ่นก้าวมากนี้ไว้ จำเมาเลือยุ่มมือเจ้าผู้ใจใสกามีศรัทธาทานโทษหอดบอนบันสิได้ได้น้อยว่าซ้ำได้เพิ่นหนักว่าไผผู้ตัวแต่งตังได้สั่งแต่งกองอาถานิสงมีมาให้เจือจำเอาไว้ ได้ถึงสามสิบหกกาบเลือทานานิสงสนองให้บ่มีทางนั้นแต่เปลี่ยนจำไว้เดือศรัทธาเจ้ามาทานในมือนี้ ให้บุญคำสวงสนองเดือสัทธา